Cato en biblioteco. La sequanta rapporto ne estas ficciajo, sed vera ocasajo. Di ocasis en negranda urbo en la Brasilia statu Minas Gerais. Brasilia grava giornalo, quiu regule publicigas cronicajoin pri Catoi, gin publicigis en Julio du mil dudec du. Ien la factoi. Lelo estas simpatia, discreta, bon conduta, tranquila, flav rugia cato, quies cefa hobio estas libroi. Protio gi decidis eclogi en la urba biblioteco. Facte, dum antauei iaroi, gi vivis en heimo de ordinara familio en domo naibara alla menciita biblioteco. Unu tagon, tiu familio devis translocigi en alian foran urbon, cae lello estis sen compate forlasita. Iunulino logianta proxime invitis gin al sia heimo, sed catoi estas memfidai, sen dependai bestetoi, cae lello dankis la junulinon, sed decidis eclogi inter libroi. Per sia dolcia sinteno cae bon educita conduto, ci tui captis la amon cae admiron de la officistoi cae de la legemai homoi, ciui regule frequentas la libreion. Oni diras en la urbo che Lelo aparte amas la bretaron de poesio cae de realismae romanoi el la Franza literaturo. Iam de quelca iaroi, gi vivas pace inter la libroi, nutrata cae caresata de legemae homoi. Ne estus pli tauga vivo por filosofie macato. Se tian pacon trafis minazzo. Maliuna signorino, quio neniam antaue visitis la urban bibliotecon, comensis tie pratiki sian legadon ciu semaine dum quelcai horoi. Laudinda decido. Tamen, ciam la nova ceestantino unua foie alvenis, Lello sentis che estas dia devo saluti cae bonvenigi la novan clientinon. Divenis al sia tablo, milde miauis, cae simpatie salutis la novulinon. La signorino sciocchigis. Estas necredeble, sed existas homoi al ciui ne placas catoi. Si tui transiris al alia tablo, cae lelo clare comprenis che la simpatia saluto ne estis acceptita. Gido, fiere, el reviginte, revenis al sia preferata bretolito. Nu, la sequantagon la mal bon humora signorino plendis alla secretario de culturo de la urbo che en la biblioteco trovigias cato genanta la clientoin. La competenta secretario tui visitis la eion, constatis la verezon de la denuncio, cae sen discute ordonis che oni ne plu permessu che bestoi generale eniru la eion por eviti genon alla legantoi. Ho, oh, la e officistoi trecia grenigis. Lelo iam estas parto de la biblioteco. Ciel oni povus nun forpeli gin post iaroi da amica convivado ili convenis en assembleo, voc donis, cae decidis malobei la dictatoretsan ordonon. Ili faris campanion en la quartalo, cunigis simpatiantoin, cae programis manifestacion favore alla cato. Ili pretigis diversen afficioin, cae amassigis iun matenon, anto la pordo de la construajo, cae fervore criadis, ni volas lelon. Per interreto, ili arranges petition, qui ut kelk miloin da subscriboi favore al arrestado de lelo inter la libroi. La secretario tui ec consciis che la scandalo ne favoras lian carieron en la publica servo. Li sercis la popolanoin, auscultis Ilian argumentadon, ca non tempe sercia solvon por la malfacila problemo. Dume, Lelo plu dormas inter versoi de Carlos Drummond de Andrade. Cai ciu tage pli da homoi subscribas la interretan peticion favore al giai raitoi. Nenius cias ancorau, Kion decidos la secretario. Eble li agos ciel cutime inter politicistoi procrasti la decidon. Citiu rapporto estas verajo, compreneble cun iom da spizzo de fantasio.